بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والمزيد الثلاثي لا يعتل منه إلا أربعة أبنية وهي أجاب يجيب إجابة والأصل إجوابا إلى الآخر Evet İzzi'den 32. dersimize geldik. Ecvef konusunu işlemeye devam ediyoruz. Ecvef konusunu okumaya devam ediyoruz. Şimdi ecvefin mezidu fihisine geldik. Evet. Ecvef'in mezidu fihi yani sülasi mezidu fihi tabi. Ecvef'in sülasi mezidu fihisine geldik. Evet. Vel mezidu sülasiyyu vel mezidu yani mezidun fihi kastediyor. Vel mezid mezidu fihi es sülasiyyu yani sülasi üçlü. Sülasiye mezidu fihi biliyorsunuz nedir? La ya'tellu i'lale uğramaz. La ya'tellu yani değişikliğe uğramaz. Minhu yani ondan yani sülasi mezdu fihi olan bablardan değişikliğe uğramıyor. İlla erbaatu ebniyetin illa sadece dört bab. Dört bab müstesna. Yani süla, e, ecvefin sülasi mezidu fihi bablardan sadece dört babta i'lal oluşuyor. İ'lal meydana geliyor. Değişiklik meydana geliyor. Fakat diğerlerinde gelmiyor. Evet. İlla erbaatu ebniyetin. Ebniyetin yani binalar. Dört bina. Dört bab yani. Ve hiye o dört bab ecabe yucibu icabeten. Yani ekreme yukrimu ikramen babıdır. Ecabe yucibu icabeten. Ecabe yani cevap verdi manasında. Ecabe cevap verdi. Yucibu cevap verir. İcabeten e, cevap vermek. Yani icabet etmek veya. Yani ee, söylenene icabet etmek. Söylenen bir şey hani diyorlar falan kes benim çağrıma icabet etti veya benim davetime icabet etti veya cevap verdi. Evet. Ecabe yucibu icabeten yani cevap vermek. Vel aslu icvabendir. Ecvebe yucvibu icvaben. Bakın ecvebe ekreme gibi. Ecvebe yucvibu icvaben. Ecvebe Zaten sizin şu anki bilginiz yetiyor bunun tahlilini yapmaya, bunun aslını yapmaya. Mesela ecvebe. Ne oluyor burada? Düşünün. Vav'un harekesini makabline veriyoruz. Ecevbe oluyor değil mi? Ecevbe. Vav aslında harekeliydi. Makabli şimdi meftuh. Değil mi? Vav asl bunun örneğini gördünüz buna benzer durumları. Vav aslında harekeli. Makabli de şimdi meftuh. Ne oluyor? elife kalb oluyor, ecaba oluyor. Şey gibi yani bu yehafu var ya, hani yehvefu idi, hatırlayın yehvefu'yu ne yapıyorduk? Vav'ın fathasını makabline veriyorduk, yehevfu oluyordu. Vav aslında harekeli. Vav aslında yehvefu ya. Vav aslında harekeli. Makabli de şu anda meftuh elife çeviriyorduk, yehafu oluyordu. Burada da aynı durum. Ecvebe Vav'ın harekesini makabline veriyoruz. Vav aslında harekeli. Makabli de şimdi meftuh. Elife kalbediyoruz vav'ı. Oluyor ecabe. Yücibu da aslı yücvibu. Yukrimu gibi. Ecvebe yücvibu. Yücvibu'nun kesresini makabline veriyoruz. Ne oluyor? Yücibu oluyor. Yücibu. Bunu Vav sakin makabli kesreli yaya. Bunun da örneğini benzerini gördünüz. Yücibu oluyor. Yücibu oluyor yücibu. İcabeten de icvabendir. Zaten söylüyor. Vel aslu icvaben. ikramen gibi. Ekreme yukrimu ikramen gibi. İcvaben. Vav'ın fethasını makabline veriyoruz. Dikkat edin. İcev tabi elif de var orada. Elifi okuyamıyoruz artık. Vav sakin ya. İcev ben oluyor. Vav şu anda şey, vav aslında harekeli icvaben. Vav aslında harekeli. Şu anda makabli meftuh vav'ı elife çeviriyoruz. İcaben o iki elif yani ha, dikkat edin. Bir elif zaten var. Vav'ı da elife çevirince ica iki elif yani yana oluyor. İcaben oluyor. O iki eliften bir tanesini hasf ediyoruz. İcaben oluyor. Hasfettiğimiz elife karşılık sonuna t getiriyoruz. İcabeten oluyor. Evet. Demek ki vel aslu icvaben uille i'lal edilmiş yani değişikliğe uğratılmış uille bin nakli vel kalbi hem nakıl hem kalbiyle hem nakıl hem kalbiyle nakıl nedir? İcvaben vavın fethasını makabına veriyoruz icevben oluyor bakın nakıl oldu kalp vavı elife çeviriyoruz icaben oluyor iki elif yani bir elifi haz veriyoruz işte diyor ya feşteme'al elifani feşteme'a elifani nakıl ve kalb yaptığımız zaman yani vav'ın fethasını makabline verip vav'ı elife kalb ettiğimiz zaman çevirdiğimiz zaman fe netice ne oluyor? İctema'a elifani. İki elif yan yana geliyor. Fehuzifet ihdahuma. Fehuzifet hasfedildi. İhda bir tanesi huma o ikisinden. Yani o iki eliften bir tanesi hasfedildi. Ve uvvide bedel olarak yani onun yerine. Uvvide yani bir şey, onun yerine getirildi. Ve uvvide anhu o hasfedilen anhu o elif yani. O hasfedilen elif. Anhu o hasfedilen elife bedel olarak onun yerine onun yerini tutması için getirildi. Etta'u fi ahirihi sonuna ta. Yani yerine getirildi derken illa onun tam yerine değil. Yani onun boşluğunu doldurmak için. Ama tam onun hasfedildiği noktaya değil. Sonuna yani. Yani sondaki ta o hasfedilen elif için gelmiş. Elif gitmiş sona ta gelmiş. O şekilde düşünün yani. Yani illa onun oturduğu koltuğa oturmuyor. Evet onun yerine geliyor ama başka koltuğa oturuyor. Tabiri caizse yani misal olarak söylüyor. Onun yerine geliyor, onun için geliyor. Fakat onun oturduğu yere değil başka bir yere oturuyor. Evet bak fi ahirihi diyor. Ve uvvida anhu o hasfedilen elifin yerine getirildi. Etta ut harfi fi ahirihi sonuna. Bu bir. Ekreme yükrimu babı i'lale uğruyor. Ecvefte ekreme yükrimu babı işte bu değişikliğe uğruyor. Bunu öğrendiniz. İkincisi dedik ki toplam dört bab var. İstakame yestakimu istikameten. Bu da nedir? İstef'ale babıdır. İstakveme. İstakveme yestakvimu istikvamen. Aslı bu. İstakveme yestakvimu istikvamen. Sizin ilminiz bunu çözmeye yetiyor. İstakvemede ne oluyor? Düşünün. İstakveme. Vav'ın fethasını makabline veriyoruz. İstakavme oldu. Vav aslında harekeli, makablu da şu anda meftuh, elife kalbediyoruz, istakama oldu. Yestakvimu, yine biliyorsunuz, yestakvimu, vavun kesresini makabline veriyoruz, yestakiyu, yestakiyumu oluyor. Vav sakin makabli kesralı yaya kalbediyor, kalbediyoruz, yestakimu oluyor. İstikameten aslında istikvamen, istihracen gibi, istikvamen, istikvamen, Vav'ın fathasını makabline veriyoruz. İstikavmen oluyor. İstikavmen. Vav aslında harekeli makabli şu anda meftuh elife kalbediyoruz. İstikamen. İki elif yan yana geliyor. Eliflerden birini hasfediyor. İstikamen oluyor. Hasfedilen elif için sonuna ta getiriyoruz. İstikameten oluyor. Bu da ikinci. Bunu da öğrendik. Ve ihtare yahtaru ihtiyaren. Bu da ifteale babı. İfteale babı. İhteyere yehteyiru ihtiyaren. Kök bu. İhteyere yehteyiru ihtiyaran. İhteyere'de ne olmuş? Çok kolay. Ye harekeli makabli meftu elife kalbediyoruz. İhtara oluyoruz. İhtara. İhteyere oldu ihtara. Yahtarun asli yehteyiru. Yeftailu gibi. Yehteyiru. Ye harekeli makabli meftu elife kalb ediyoruz. Yahtaru oluyor. İhtiyaren de zaten hiçbir değişiklik yok. İftialen gibi. İhtiyaren. İhtara yani seçti. İstakame mustakim oldu. Dost doğru oldu. Evet. Ve inkade yenkadu. Ee, geldik dördüncü baba. Yani ilale uğrayan, ecveflerden, sülasi mecdufilerden ilale uğrayan dördüncü. Zaten toplam dört bab. Bu da aslı inkavede yani infaale babı. İnkavede yenkavidu inkivaden. İnkavede yenkavidu inkivaden. Bunun kökü kavededir. Kade yakudu oluyor e, kavadenin manası yani kade tabi okunuyor. Hani ecvef ya kade yakudu olarak o kale yakulu gibi e, kade bir şeye hükmetmek manasına gelir veya bir şeyi tutup götürmek. Mesela bir hayvanın yularından tutup götürü, götürdü mü birisi? Diyor kade. Yani e, kade zeydün el bile mesela. Zeyd devenin yularını tutup götürdü. Kade zeydün el bile veya kade hük e, komutanlık etti, yönetti manalarına gelir. İnkade ise itaat etti, boyun eğdi manasına gelir. İnkade zeydün mesela zeyd boyun eğdi, itaat etti manasına gelir. İnkavededir aslı. İnkavede infaale babı. İnkavede çok kolay biliyorsunuz. Vav harekeli ma kabli meftuh elife kalb oluyor. İnkada oluyor. Yenkavidu hakeza. Yenkavidu vav harekeli ma kabli meftuh elife kalb oluyor. Yenkadu oluyor. İnkiyaden de aslı inkivadendir inqivaden. Bunu da isterseniz not edin, isterseniz aklınıza, hafızanıza not edin. Her mastar ki, bakın, her mastar ki, onun fiili yani o mastarın fiili eğer ilale uğruyorsa evet her mastar ki onun fiili ilale uğruyorsa o mastardaki vav yaya kalbedilir. Örnekle şimdi daha iyi anlarsınız. Mesela in e, in in inqivaden bu maslar mı? Evet maslar. Şimdi diyoruz her masların vavı. Her masların vavına dikkat edeceksiniz. in İnkivaden mesela maslar. Burada vav var. Biz bu vavı elif, e, ya harfine çevirebiliyor muyuz, çeviremiyor muyuz? Ölçü nedir, kaide nedir? Bunun fiiline bakacağız. İnkivadenin fiili nedir? İnkavade olmuş inkade. Bakın i'lale uğramış. Bakın i'lale uğramış. Yenkadu bakın yenkavidu i'lale uğramış. Ha madem inkivaden maslarının fiili i'lale uğramış o zaman o masların vavını yaya çeviriyoruz. İnkiyaden oluyor. Ama onun fiili i'lale uğramamış olsaydı bu vavı yaya çeviremezdik. Evet. Ve iza ne zaman ki beneyte ha. Beneyte bina edersen sen. Beneyte sen bina edersen ha onları. Yani bu dört örneği. Bu dört örnek. Tekrar ediyoruz. Ecvefte Sülasi mezidu fihi de bu dört bab sadece ilale uğruyor. Değişiklikler içinde meydana geliyor. Sadece bu dört bab. Bu ne, nedir? İkram babı yani if'al babı. Ef'ale if'ül if'alen babı. İkincisi istef'ale yestef'ilu istif'alen babı. Üçüncüsü ifta'ale yefta'ilu ifti'alen babı. Dördüncüsü infa'ale yenfa'ilu infi'alen. Buradaki sıralama öyle tabi. Bu dört bab. Ha bunları bina edersen lil mef'uli. Bunları mef'ul için bina edersen. Yani binayı meçhul yaparsan kul edersin ucibe yucabu. Bakın uci ecabe oluyor ucibe. Bunun aslını da siz kendiniz çıkarabilirsiniz. Nedir? Ucuibe değil mi? Ucuibe. Ucuibe. Vav'ın kesrasını makabline verdik. Ucibe oldu. Vav sakin makabli kesreli yaya çevirdik. Ucibe oldu. Yucabu da budur. Aslı bu. Ne yaptık? Vav'ın fethasını makabline verdik. Yücevubu oldu. Vav aslında harekeli. Şimdi makabli meftuh elife kalbettik. Yücabu oldu. Evet yücabu. Ve ustuqime yustakamu. Bunu da yine sizin bilginiz kafidir bunu çözmeye. Ustuqime'nin aslı ustukvime. Ustuf ile gibi. Ustukvime. Vav'ın kesresini makabline verdik. Ustukivime oldu. Vav sakin makabli kesrali yaya çevirdik. Ustukime oldu. Yustakavmunun da aslı yustakvemu. Yustakvemu. Vav'un fethasını makabline verdik. Yustakavmu oldu. Vav aslında harekeli. Şimdi makabli meftuh. Elife çevirdik. Yustakamu oldu. Ve uhtire yuhtaru. Yine bunu siz çözebilirsiniz. Uhtu yiredir. Uhtu yire. Ya'nın kesresini makabline verdik. Uhtire oldu. Ya'nın kesresini makabline verdik Uhtire oluyor. Yuhtaru da yuhteyerudur yuhtayaru ye harekeli ma kabli meftu elfe kalb oluyor yuhtaru oluyor. Unkide yunkadu da asli unkuvide unkuvide vavun kesresini ma kabline verdik unkivde oldu. Vav sakin ma kabli kesreli yağa çevirdik unkide oldu. Yunkadu da asli yunkavedu yunkavedu vav harekeli ma kabli meftu elife kalbetik yunkadu oldu. Vel emru şimdi bunların emrine geliyoruz. Emir nasıl ilale uğramış? Vel emru minha onlardan yani şu dört bapta emir. Ecvef. Ecib. Ecabe yücibunun emri ne olur? Ecib olur. Niye? Çünkü yücibu tucibudan yapılıyor değil mi? Tabi tucibudan değil tu ecibudan. Çünkü hani tu ekrimu hatırlayın. Ef'ale yuf'ilu babında ne yapılıyordu? Tu ekrimuya götürülüyordu. Fi'le mudarı aslın o hemzeli haline götürüyor. Baştaki hemze var ya. Hatırlayın. Ve fetehu hemzete ekrim binaen alel aslil merfudi fe inne asla tukrimu tuekrimu hatırlayın izide bu ibare geçiyor. Ha. Şimdi tucibudan yapılıyor. Ecabe yucibu tucibudan yapılacak ama tucibunun aslı tuecibu. Çünkü ecabe yuec ecvebe yuecvibudur kökü. Bakın kökün köküne gitseniz ecvebe yuecvibu tuecvibudan yapılır. Oradan da yapabilir. Tuecvibu. Ne yapıyoruz? Hadi tuecvibudan en köküne gidelim. Tuecvibu. Vav, vav'un kesrasını e, makablına veriyoruz. Tu'ecibu oluyor. Tu'ecibu. Vav sakin makabli kesre yaya kalbu tu'ecibu oldu. Emir yapmak için tayi atıyoruz. Ecibu oluyor. Sonunu cezmi yapıyoruz. Ecib oluyor. Ecib. İltikay sakinen ya ile b arasında yayı atıyoruz. Ecib oluyor. Demek ki ecabe yücibunun emri ecib. Eciba tesniyede ya geri geliyor. Niye? Çünkü ba'nın sukunundan dolayı ya gitmişti. Hemen şimdi söyledik ya. Ba sakin olduğu için ya gitmişti ama tesniyede ba harekeleniyor yine ya geri geliyor. Bunun da örneğini gördünüz. Buna benzer durumları gördünüz. Ecib, eciba, ecibu. Ecib yani cevap ver. Eciba siz ikiniz, ecibu sizler. Bu erkekler için. Ecibi, ey bayan sen cevap ver. Eciba siz iki bayan, ecib ne siz bayanlar. İstekim mesela. Aynı durum istakvimdir aslı. İstakvim. Veya isterseniz mudaraaten yani i'lale uğramış mudaraaten yaparız. Mesela istakame yestakimu testakimudan yapıyoruz. Testakimu ta'yı atıyoruz. Sakin olduğu için hemze-i vasıl esreli hemze-i vasıl istakimu geliyor. Sonunu cezme yapıyor. İstakim iltikayı sakinenden dolayı yayı atıyoruz. İstakim oluyor. İster böyle testakimudan yapar, ister en köküne gideriz. Testakvimudan yaparız. Testakvimu zaten biliyorsunuz. Aynı ilal e, böyle gelip. Yani burada benim anlatmama gerek yok. Siz kendiniz bunların köklerini çıkarabilecek durumdaysınız. Eğer çıkaramıyorsanız demek ki bugüne kadar okuduklarınızı ya anlamadınız veya anlat, anladıysanız unuttunuz. Geçmiş bilgilerinizi tekrar edin. Evet emir istakim, istakima, istakimu. Artık demiyorum niye ya geldi. Artık biliyorsunuz. İstakima, tesniye, istakimu, cem. İstakimi, istakima, istakimle. İstakim dost doğru olur. Festakim kema umirte ayete geçiyor. İstakim. Dost doğru İstakima siz ikiniz. İstakimu sizler. İstakimi istakima istakimle. İhtar. İhtare yahtarun emri. İhtar. Artık bunu söylemiyorum. Artık aslında yani siz kendiniz yapın. Kendiniz yapabilecek seviyesindesiniz. İhtar. İhtara. İhtaru. Bakın elif geri geliyor. Tesniyede. Biliyorsunuz niye geliyor. İhtar. İhtara. İhtaru. İhtari. İhtara. İhtarne. İnkad, inkada, inkadu, inkadi, inkada, inkadne. Evet. Şimdi ilale uğrayanlar bunlar. Bir de ve yasihhu sahih gibi kalıyor. Yani ilale uğramıyor diğer bablar. Şimdi onları söyleyecek. Ve yasihhu nahvu kavvele. Demek ki ferraha babı bakın. Ferraha babında ilal yok. Kavvele yukavvilu tekvilen. Bakın hiçbir değişiklik olmuyor. Hiçbir değil. Aynen sahih gibi. Kavvele yukavvilu takvilen. İsmi fail mukavvilun. İsmi mef'ul mukavvelun. Ee, emir kavvil. Yani bütün çekimlerinde kesinlikle ihlal yok. Ferraha babı. Ve kavvele. Katele babı. Faale babı. Yani mufaale babı veya mastarla söyleniyor bunların. Mesela kavvele tef'il babıdır. Kavvele mufaale babıdır. Kavvele yukavilu mukavveleten ve kivalen. Bakın hiçbir değişiklik olmuyor. Dikkat edin kavele yukavilu mukaveleten hiçbir i'lal olmuyor. Maslarında da olmuyor. Çünkü fiilinde i'lal olmayınca maslarında da olmuyor. Vav maslarında da değişikliğe uğramıyor. Hani hatırlarsanız biraz önce dedik. Eğer maslarında i'lal varsa vav'ı ya'ya çeviriyoruz ama maslarında e, şey fiilinde i'lal varsa bir masların fiilinde i'lal varsa mastardaki vav'ı ya'ya çeviriyoruz ama yoksa çevirmiyoruz. İşte kavele, faale hiçbir i'lal yok tekavvele tekessere babı, tefaül babı yani. Hiçbir ilalun tekavvele yetekavvelu tekavvulen. Tekavvele hakeza tefaül babı. Bunda da kesinlikle i'lal yok. Tekavvele yetekavvelu tekavvulen. Zeyyene bu e, şu, şu ana kadar okuduğumuz ecvefi vavilere örnekti. Kavvele, kavvele, tekavvele, tekavvele. Zeyyene de ecvefi yaiye. Kökü zeyyenedir. Zeyyene yüzeyyinu tezyin. Tefrih babı. Ve tezeyyene tefaül babı. Ve sayere bu da kökü seyeredir. Sayere faale babı. Tesayere tefaül babı. Ha bir de ve isvedde. Bakın şimdiye kadar dört bab gördük. Tef'il, mufaale, tefaül, tefaül. Hem ervefi vavisine örnek verdi. Dört bab. Ferraha babı, katele babı, tekessere babı, tebaade babı. Bu dört tanesinin hem vavi bir de e, ervef yayısına göre zeyyene, tezeyyene, sayere, tesayere. Ha bir de İsvedde babı yani ihmerre babı. Hatırlayın ihmerre babı işte isvedde. İsvedde siyahlaştı. İsvadde bir de ihmarre babı. Bunda da kesinlikle helal yok. İsvedde bakın bir değişiklik yok. Aynül fiil burada vav hiçbir değişikliğe uğramıyor. İsvedde isvadde babı. İbyad da bu isvedde ihmerrenin vavisine örnek. Çünkü sevede vavidir. İbyadda da isine örnek. Ecvefi yaiye örnek. İbyadda yani beyazlaştı. İsvedde siyahlaştı. İbyadda beyazlaştı. İbyadda çok beyazlaştı. İhmarre, ihmerre gibi. İhmerre kızardı. İhmarre çok kızardı. İbyadda beyazlaştı. İbyadda çok beyaz. Yani isvedde vaviye örnek. İbyadda yaiye örnek. İşte if, ve ihmarre babında da i'lal yok. Ve keza yine böyledir. Yine i'lal yok. Yani ve keza yine bunun gibidir. Yine i'lal yok. Fi sairi tasarifiha. Diğer tasriflerinde, diğer çekimlerinde. Fisair yani diğer ha bunların diğer çekimlerinde de yani ismi fail, ismi mef'ul, cehde mutlak, cehde mustagrak, emir, nehi hangisi olursa olun ilal yok. Evet. Ama e, bu tabi vav'da ilal yok. Bakın bir nükteyi ifade ediyor. Mesela isvedde bunu mesela isvedde yesveddu lem yesvedde lem yesveddi lem yesveddit mesela orada mudaaftan dolayı gelen ilan o bizim konumuz değil. O mudaftan dolayı gelen i'laldır. Hani burada diyor i'lal olmuyor. Yani ecvefi vaviden dolayı veya ecvefi yaiden yani ecveflikten gelen bir i'lal yok. Ama mudaaflıktan gelen hani mudaafa benziyor ya. Mudaaf değil ama isved de mesela ibiyat da bunlar mudaaf değil ama mudaafa benzer yönünden dolayı gelen i'lal o bizi alakadar etmiyor. Biz ecvefi işliyoruz. Yani ecvef sıfatından dolayı buna i'lal geliyor mu gelmiyor. Bunu da bu nükteyi de e, herkes bakın söylemiyor. Buna bunu da e, aklınıza yazın. Yani birisi diyebilir ki kardeşim sen diyorsun isvedde de i'lal yok. Lem yesvedde. Lem yesveddi orada. Lem yesveddid. Lem yes, orada işte şey oluyor. İ'lal, ol, i'lal oluyor. Mudaafa benzediği için. Mesela e, şey astafırla o lem başına geldi zaman üç vecih caiz. Lem yesvedde, lem yesveddi, lem yesveddid. O ayrı da e, isvedette orada isvedde isvedda isveddu isveddet isveddeta isvededne isvededne mesela isvededne isvedeyne isvedne orada işte ilal oluyor yani mudaafa benzer e, olarak ilalı o tad'iften gelen bir iladır ecveflikten gelen bir ilal değil ben burada e, karıştırdım yani e, lem yesvedde dedim orada değil orada ilal olmuyor zaten orada üç vecih caiz lem yesvedde caiz lem yesveddi caiz lem yesvedid caiz Fekül idgam caiz. Burada mudafa benzediği için. Evet. Kısacası burada i'lal olmuyor. Olmamasının sebebi de işte bu bablarda ecveften dolayı bir i'lale uğramıyor. Dersimiz buraya kadar yeter olsun. İbareyi okuyorum. Vel mezidu sülasiyyü la ya'tellu minhu illa erba'atu ebniyetin ve hiye ecabe yucibu icabeten vel aslu icvaben أعل بالنقل والقلب فاجتمع ألفان فحذفت إحداهما وعود عنه التاء في آخره واستقام يستقيم استقامة واختار يختار اختيارا وانقاد ينقاد انقيادا وإذا بنيتها للمفعول قلت أجيب يجاب واستقيم يستقام واختير يختار وأنقيد ينقاد والأمر منها أجب أجيبا أجيبوا أجيبي أجيبا أجبنا واستقم استقيما استقيموا استقيمي استقيما استقمنا واختر اختارا اختاروا اختاري اختارا اخترنا وإنقد إنقاضا إن إنقاضي إن قدنا ويصح نحو قول وقاول وتقول وتقاول وزين وتزين وساير وتساير واسود واسواد وابيض وابياض وكذا في سائر تصارفها